अॻु में हज़रत मूस हज़रत ईसा साल सां योदियुनि खे चाला नथा मञनि न छा था पकड़नि उनखे कहिड़ी अलाह ताला सजा ॾींदो हुनजो ज़िक्र अची वियो हाणे हिते अलाह ताला फरमाए थो त इन आहे न आहे लैख असां तोते वही कयो आहे जीअं असां वही कयो तोखां अॻु में इन आवायना खमा आवाहना इला नूह नूंहं ते असां वही कयोसीं ऐं हिते नबियनि नाला आहिनि यारहनि नबियनि जा नाला आहिनि हिन सूरत में सूरत निसा में ऐं ॿिया ना नबियनि जा नाला आहिनि पंहिंजी सूरत में उहे पढ़ंदासूं पर नबियनि जा नाला बरक़त वारा नाला आहिनि ऐं हुननि जेको ॾिसणु उन्हनि जी इज़त करणु उन्हनि जी तौक़ीक़ करणु उन्हनि जो मान शान सुञाणणु ऐं उन्हनि ते अलाम चवणु उन्हनि ते सलाह मोकिलणु सबहान रब ख़र इज़त सलाम मुरसली वलहमद हुन सभिनी ते सलाम मोकिलनि सूरत साफ़ात में सलाम सलाम फलान फलान ते ते सलाम सलाम त मतिलबु त इहो तमामु ज़रूरी आहे ऐं हीअ आहे तूं इन करे तमामु अहम आहिनि त इन असां तही कयो आहे तो ते पहिरीं तुंहिंजो नालो यानी हे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम तो ते असां वही कयो आहे इहो मोकिलियो आहे तोखां अॻु में कमा ओहाई न आहे जीअं तोखां अॻु में असां मोकिलियो हर तूं हले इस्लाम ते हज़त लाज़म अलाम जो नालो न आहे उन उन ते अलाह ताला सां अलाह ताला डायरेक्ट ॻाल्हायो उन उन सां मतिलबु त वेही उन सेंस में अलाह ताला ख़ुदि उन सां ॻाल्हायो ख़ुदि सॼी ॻाल्हि थी वञे थी हाणे ॿियनि न ॿियनि ते जेके आहिनि से वेही मोकिलिया जिबरई इस्लाम मोकिलियईं पोइ जेके नबी थिया नूह अलस्लाम खां पोइ जेके नबी थिया हुननि ते असां वेही मोकिलियोसीं वओना इलाह इब्राहिम इब्राहिम इस्लाम ते असां वही कयोसीं इस्माहील अली इस्लाम ते इस्ताफ़ वेही कयोसीं वैसाख़ इसाक़ली इस्लाम जेको हज़रत इब्राहिम जो या फर्ज़ंदा आहिनि ॿई इस्माहिल इसाख़ वई यक़ूब ऐं यक़ूब अलाम जेको पोटो आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो साक़ल इस्लाम जो फ़र्ज़ंद आहे उहा असबात ऐं ॿिया जेके भाइर हुआ या पंहिंजो हज़रत याक़ूब अलाम जा या उनजे माइट मिट जेके असबात जेके कबीला हुआ ॿारनि कबीलनि मञा जेके ॿिया पैगम्बर थिया हुनजा नाला कंजा आहिनि कंजा न आहिनि कंजा तौरात में नाला आहिनि पंहिंजे हिनमें नबीनि जे किताब जेको पंज जेके आहिनि किताब नबीन जा बाइबिल में उनमें कनि जा आहिनि नाला उहे उहे सभई उहा ईसा ईसा अल इस्लाम जो नालो अयूब ऐं अयूब अल इस्लाम व यूनस ऐं यूनस अल इस्लाम यूनस अल इस्लाम जी असां ॻाल्हि कंदासीं इनशा जेका हिन सूरत में आहे पंहिंजे शफ़ात में आहे सूरत अंबिया में आहे ऐं सूरत अना में ज़िक्र आहे रुगो नाले जो ऐं हिन सूरत में रुगो नालो आहे ऐं हुते थोरो तफ़सील आहे वधीक सूरत नून वल क़लम में थोरो तफ़सील आहे त साहिब हूत जो जेको हज़रत यूनस जो नालो आहे ऐं ख़ुदि यूनस सूरत आहे अलाम जेका उहो उनमें सिर्फ़ु हिकिड़ी आयत आहे ऐं सभिनी जी अहमियत असीं पढ़ंदासीं इनशा हिते नाला वठी वञूं सभिनी नबियनि जा व अयूब व यूनस व हारून व सुलमान सभु स इहे सभिनी नाला यार नाला थी विया असां रसूल उहे जिन जी ॻाल्हि असां तोखे अॻु में कई आहे यानी अॻु में ॿियनि सूरतुनि में कनि ॿियनि जा नाला आया आहिनि पर हिकु सौ ॿ चोवीह हज़ार नाला रसूल रसूलनि जा हाणे उहे सभु जे किताब में लिखिजनि तव्हांखे त ख़बर कोन्हे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि नाला तव्हां मुंझी पवंदव हिन करे हुननि नालनि जी वठण जी ज़रूरत कोन्हे जेके सभु बाइबिल में नाला आहिनि उहे बि सभई हिते नाला कोन्हनि केतिरा न बि आहिनि जेके दानियाल वग़ैरह हज़कील फलाणो इशाया हुन जा नाला हिते कोन्हनि क़बल नक़सुस अलाइक जिन उहे रसूल जंहिंजा तो तोखे असांखे सौ कोन ॿुधायो आहे जंहिंजा नाला असां तुंहिंजा आॾो कोन वरिता आहिनि तोखे ख़बर न आहे मतिलबु त उहे बि रसूल असां मोकिलियासीं जंहिंजे करे पाक साहिब सम्झो त हिकु सौ ॿियो हिकु लखु चोवीह हज़ार जो हिकिड़ो फ़िगर आहे ख़्यालु मतिलबु त हाणे हिन खां वधीक घटि मतिलबु अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे उहा कलम अलाह मूसा तकलीम आहे मूसा अल इस्लाम सां अलाह ताला सिधो ॻाल्हायो याज़त आज़म इस्लाम सां सिधो ॻाल्हाईं अलाह ताला सां हाणे हुन ते जिबरइ इस्लाम हुन ते कोन हुन सां ॻाल्हाईंदो डायरेक्ट पंहिंजो तूर सीना ते वेंदो हुओ मुसा अलस्लाम हुते वञी अलाह ताला हुन सां ॻाल्हाईंदो बाबा तूं ईअं कर तूं ईअं कर हाणे ईअं कर पोइ जेको सुवालु जवाबु करिणो हूंदो पोइ वरी वेंदो हुआ त मूंसां हले सां हुते डोड़ी वञी पहुचंदो तूर रसीना ते हुते वरी पुछंदो अलाह खां त हीअ ॻाल्हि हीअं हीअ ॻाल्हि हीअं हीअ पुछ खां हीअं था चवनि मूंखे हीअं था चवनि गाबो गाबीअ सां कुहूं कहिड़ी कुहूं बकरी कुझु छा चइबो आहे गऊं कुह कहिड़ी कुह रंग जी कहिड़ो फलाण जेके बि सुवाल जवाबु करिणा हुआ हज़रत मूंसां जा हज़रत अलाह सुभाणे उताला सां तूर सीना ते थींदा ॿियनि हंधनि ते न नबी पाक सलाहु किथे बि असांजो नबी जेको आहे सो भले मदीने में हुजे भले मके में हुजे भले बिस्तरे में हुजे भले जंग में हुजे भले किथे बि हुजे उते वेही अची सघे थो भले पंहिंजे मातोमिन जे मद सां गॾु मतिलबु त हुजे कंहिं वक़्तु बि हज़रत ख़दीजा रती अला ताला ताला आना आना या हज़रत आयशा रती अला हिन जे मतिलबु त उन मंझि सूरत मंझि अलाह ताला वही मोकिलींदो रसूल पाक सलाहु ते हिन करे वही जो मुख़्तलिफ़ नमूननि सां अचणु उहो ॼण मालूम आहे उहा रुसलनि मुबशरीन ऐं रसूल अहिड़ा हुआ जेके बशारत ॾियण वारा हुआ ख़ुशख़बरी ॾियण वारा हुआ गॉस्पेल घास जी माना आहे माना जेको इंजील जेको आहे इंजील जी माना आहे सुठी ख़बर यानी ख़ुशख़बरी त हाणे हज़रत मूंसां ईसा अल ख़ुशख़बरी ॾिनी जो तौरात में जेके सख़्तियूं हुयूं उन्हनि उन्हनि खे अलाह ताला हटाइण थी चाहियो हुनखे नरम थिए करणु चाहियो जेके सख़्तियूं हुयूं हिन करे इहा ख़ुशख़री हुई उहा हज़रत ईसा आल इस्लाम जी ऐं मोहम्मद ख़ुशख़री वारो आहे हज़रत इब्राहिम अली इलाम ख़ुशबरी वारो आहे हर केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके मूसा आल इस्लाम जी शरीत में मतिलबु त ख़ुशबरी वारियूं आहिनि ऐं मुन व मुनज़रीन ऐं वॉर्निंग ॾियण वारा मतिलबु डिॼाइण वारा उहे ईसाया ईसायाल इस्लाम की हज़कील अल इस्लाम की फलाणा जेके नवी हुआ पंहिंजे यहूद जा न बनी साहिल जा हुननि खे अलाह ताला मोकिलियो त भई वारनिंग ॾियो पंहिंजे क़ौम खे हज़रत यूनिस अल इस्लाम खे वारनिंग ॾियारे मोकिली यूनिस अल इस्लाम जे नैनवा जे मुल्क ते असारिया आशूर आशूर चइबो आहे हुनखे हुन इलाइक़े ते जेको हींअर मुसल जिते हींअर बर्बादी पई थिए अमेरिका गॾिजी पियो करे पंहिंजे शीहनि सां गॾु ऐं पंहिंजे रूसियुनि सां गॾु ऐं छा त ॿिन्ही मुल्कनि ते वॾा इराक ते पिया ऐं सीरिया ते फाक पंहिंजो रम करे ऐं हीअ ॿई टेई धुरियूं चारई पंज जेके बि धुरियूं आहिनि हिन पासे अमेरिका चयो तूं वेठो हुते मार ऐं हिते वेठो मारियां ऐं पोइ चयो तूं आऊं ख़ुशि आहियां मतिलबु त इहे वेठा ड्रामा रुॻो कनि असां हुते हिकिड़ो धकु खयो आहे हुते धकु खयो आहे ऐं इहे वेठा ॿियनि हंधि धकु खणणु हींअर बम फाटो अथऊं जेको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जेको आहे सो हेतिरा हज़ार टन जो जेको आहे सो उहो मोकिलियो अथऊं उहो हयो अथऊं इहो एक्सपेरिमेंट था कनि ऐं हिकिड़ो माण्हू आहे जेको सिर्फ़ु हुन खे रद्द कयो आहे उहो हाणे करज़ाई अल छा जेको अॻु में हुयो मतिलबु हीउ तॾहिं ॻाल्हाइनि था जॾहिं हुननि जी हुकूमत मां निकिरी था वञनि तंहिंखां पोइ हुननि खे ॻाल्हाइण जो ॿियो जेको हींअर हाकिम वेठा आहिनि पंहिंजे क़ाबुल में की किथे जेके बि से उहे ख़ुशि आहिनि मतिलबु उहे चवनि अमेरिका जीअं करे थो उहे चवणो पए थो जेकर न त पोइ उनखे मां कढी छॾींदा हुनखे माराए छॾींदा अमेरिका वारा इन करे हाणे हींअर मूं अलज़ीरा जो ॿुधो वेठे त उहे जेके बि उते टई चारई जेके माण्हू हुन घुराया उहे सभु चए हा इहो भलो कमु थियो बसि भई भलो कीअं कमु थियो हेॾो बणाए ठाहियो आहे अहिड़ो बम जो को हिन इंसाननि ते उछलियो अथसि अमेरिका उछलियो आहे अमेरिका जे पीउ खे को पंहिंजो हक़ आहे छा त पराव मुल्कनि ते बमबारियूं कंदो हुते ऐं पंहिंजा एक्सपेर कारज़ाई आहे त इहो वॾी ख़राबु ॻाल्हि आहे जो अमेरिका जेको आहे सो पंहिंजा बम जेके आहिनि से एक्सपेरिमेंट जे लाइ असांजो मुल्क जेको आहे हुनखे हथु अची वियो आहे इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे हू ॿियनि हंधि किथे हलनि कोन्ह था इस्लामी मुल्कनि ते हणनि था होॾां पंहिंजे सीरिया ते हणनि था अहिड़ा बम हेॾां पंहिंजे इराक ते हणनि था हेॾां अफ़गानिस्तान ते हणनि था अञा पाकिस्तान ते अलहमदिल्ला हेॾो बम उहो कोन आयो अथऊं पर ड्रोन सां हज़ारे माण्हू मारे छॾियऊं पाकिस्तान जे हदुनि जे अंदरि हुनजा ड्रम वेठा आहिनि इन करे हिनखे केरु चवण वारो को कोन्हे रब पाक जेको आहे सो हिननि ते मुसीबत को ॾमर पंहिंजो को मोकिले पर ई को सम्झनि कोन था इहा ॻाल्हि जेका आहे सो हिते करणु तमामु ज़रूरी अलाह यकून लिनास अलाह हुजनि इहो इन करे त जीअं इंसानु ज़ाति जेको आहे सो हुजत न करे असांजी नबी जेके मोकिलिया ऐं जेको वही मोकिलियासीं जेकी किताब मोकिलियासीं त इंसानु जेको आहे सो हुजत न करे क़यामत जे ॾींहुं त भई असां वटि त को नबी कोन आयो हिन करे असां मयार कोन्हे का असां त ईअं हुआसीं पोइ अहिड़ियूं क़ौमूं बि आहिनि वीचारियूं जेके मतिलबु त प्रिमिथिव सोसाइटियुनि में रहनि थियूं मसलनि मलेशिया इंडोनेशिया में के क़ौमूं आहिनि पोइ मुस्लमान त आया त चवंदो ईद वग़ैरह उहे घड़ा था घुमनि सुल ज़ुल ज़ुल सूरताफ़ में ज़ुल्करनैन जे क़िसे में आहे त जॾहिं हू फलाणे मश्रिक़ जे तरफ़ अलाए कहिड़े पासे वियो त हुते ॾिठाईं अथई त माण्हू उघाड़ा पिया घुमनि बेफ़रवाह बादशाह थियो चई भला हिनखे छॾे ॾियो जीअं आहिनि तीअं हिननि सां विढ़णु हिनखे चवणु जी ॻाल्हि की जेसि ताईं वञी सुधरनि हुनजी प्रिमिटिव सोसाइटी जेका तमामु हिकिड़े अहिड़े क़िस्म जी पोइ हुन ते अलाह ताला मतिलबु त हुनजो हिसाबु हुननि जा बि न बि हूंदा हुनजा पंहिंजा इस्लाह करण वारा हुन जा रिफॉर्मर्स हुननि जा कुल क़ौमियुनि आदि अलाह ताला फॉर्म हर हिकु क़ौम जो हिदायत वारो आहे पोइ हुनजे पंहिंजे नमूने सां फलाणो हिते ॾेखारे न त अहिड़े क़िस्म जूं डॉक्यूमेंट्रीज़ आहिनि फलाणा फलाणे मुल्कनि में कहिड़नि कहिड़नि में अहिड़ियूं क़ौमूं आहिनि मतिलबु घणा घुमंदा वरितनि मोलाई का परवाह कोन बादशाह बेपरवाह थियो घुमंदा वरितनि शादियूं वादियूं हीअ वञो हुननि जूं थियनि थियूं सभई पर पोइ हुनखे का परवाह कोन्हे त हाणे यादि की प्रिमिटिव सोसाइटी आहे पोइ ज़ुल्करना आहिनि अलाए इस्लाम चयो बाबा हिनखे छॾे ॾियो जीअं आहे तीअं भॼी वियो भॼी जान छॾियईं पोइ वरी वियो वरी ॿिए पासे ज़ुल्करना आहिनि पंहिंजे हुनखे छा चइबो आहे चवनि बाबा याजू जादूज अची विया आहिनि ॿियनि इलाइक़नि में वियो पर पोइ हुननि खे छॾे न हुन सां का खिचल कोन कयईं बरहाल इहा ॻाल्हि थी लाओ बीमा अंज़ल हू हंज़लहूबे इलमी पर असीं शादी था ॾियूं त त हीउ जेको असां मोकिलियो आहे मतिलबु त हाज़िल कयो आहे जेको क़ुर या तौरा जेको असां पंहिंजे इल्म सां मोकिलियो आहे हीअं असां ॼाणे ॿुधी मोकिलियो आहे हीअं कोन को ओचितो अची वियो आहे अलाए किथां अची वियो आहे असां मोकिलियो आहे ऐं असां पंहिंजे इल्म मुताबिक़ मोकिलियो आहे यानी असां ॼाणूं था त इहो आयो आहे नबी पाक अल इस्लाम हू हू हंज़लहूबे इलमी भल मलाइक तु ईअ शादून ऐं मलायक बि शाहिदी ॾियनि था त इहो नबी जेको आहे मोहम्मद मुसफ़ जेको आयो आहे क़ौम ते ख़ुरश ते हरबनि ते सॼी रहमत आलमीन थी आयो आहे सभिनी जहाननि ते रहमत थी आयो आहे उहो मलायक बि शाहिदी था ॾियनि ऐं अलाह बि शाहिदी थी हाणे हिते ई आहे शादि शादी आहे अलाह जी ऐं शाहिदी आहे मलाइकनि जी अहिड़ी क़िस्म जी आयत जेका हुई सूरत आल इमरान में त यशदि अलाह ताला शहादुतत ॾियण भलायक शहादुतत ॾियनि त अलाह हिकिड़ो आहे अगरि हीअ क़िस्म जी हुते आयत आई पंहिंजो भिमा अन इलेख अन बि इल्मी अल मलायक इहे शादू न वफ़ा बिला ऐं शहीद आहे ऐं अलाह वटि काफ़ी आहे शायदि मतिलबु ॿिए कंहिं शायदि आणण जी ज़रूरत कोन्हे अलाह जी शहादत खां पोइ मलाइकनि जी शहादत खां पोइ हिन नबियनि जी शहादत जो ज़िक्र आयो सूरत आल इमरान जे एकासी नंबर आयत में त असां जॾहिं नबी मोकिलियासीं नबी जॾहिं पैदा कयासीं हिन मतिलबु त सूरत अल अराफ़ जी जेका हिकु सौ ॿाहतरि आयत उन जे मुताबिक़ सभिनी खे असां पुछियोसीं त आउं तव्हांजो रब आहियां त हुननि चयो त हा तूं असांजो रब आहीं पोइ वरी आल सूरत आल इमरान में आयो त असां सभिनी नबियनि खे जॾहिं पैदा कयोसीं त पोइ उन्हनि खे असां वाइदो वरितोसीं त तव्हां शहादत ॾिजो त हुननि चयो हा असीं शहादत था ॾियूं ऐं असां वाइदो था करियूं त हिकु ॿिए जी मदद कंदासूं जॾहिं ॿियो जेको नबी ईंदो जेको उन ईंदड़ नबी जी शहादत ॾींदो त फलाणो अञा अचिणो आहे या जेको गुज़री वियो नबी हुन जी शादी त हा इहो सचो नबी आहे इन करे असां मोहम्मद मुसवा जी उमत जेके गुज़री वियल जेके आहिनि जंहिंजा नाला असांखे ख़बर आहे तौरात ऐं पंहिंजे इंजील मज़ा जेको मालूम थो थिए थिए थो असांखे त उन्हनि जा नाला त असीं चवंदा हुआसीं शादी ॾियूं था त बराबरि इहे नबी हुआ हज़रत नू अलाम न बि हो हज़रत इब्राहिम अलाम न बि हो हज़रत मूसा अलाम न बि हो हज़रत सलमान अलाम न बि हो हज़रत दाऊद अलाम फलाणा फलाणा फलाणा न बि आहिनि ऐं नाला जेके हिते वरितासीं नाला हिकु सूरत आहिनि आम में आहिनि जेके से न बि आहिनि मतिलबु त उहे असीं मञूं था शादी ॾियूं था हज़रत नूं अलाम खां पुछंदा क़यामत क़यामती ॾींहुं त ही नूह तो पंहिंजो पैगाम पहुचायो पोइ अलाह ताला पुछंदो हुन खां पोइ हू चवंदो हा साईं मूं त पहुचायो पंहिंजो त हुनजे कौम खां पुछनि तव्हां वटि आयो तव्हां तव्हांखे ॾिनई पंहिंजो हू चवंदा असां वटि आयो ई कोन को असांखे ॿुधाई ई कोन को पोइ अलाह ताला पुछंदो नूह असांखे तुंहिंजी ॻाल्हि मञनि ई कोन्ह था तो वटि को शाहिदु आहे चए हा मूं वटि नुंहुं वारे साम्हूं चवंदो मूंखे मूं वटि शाहिदु आहे त केरु शाहिदु आहे तुंहिंजो चई मोहम्मद मुसिवा सलाह जी उमत आहे त भले अची मोहम्मद मुसवा सलाहु तोखां पोइ हज़ारे साल पोइ आयो पोइ उहो वरी तूं जा शायदि कीअं पोइ पुछंदा हिकिड़ो मतिलबु को हूंदो आहे असांजे उमत मोहम्मद मुसवाम जी उमत मञा को बि जंहिं बि जंहिंखां पुछंदा उहो चवंदो पोइ मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में आई जॾहिं मूं तौरात ॾिठो त हुन में छो जो हू इन्हनि खे मञनि ई कोन था हज़रत नूंहं खे हू पेट्रार करे था मञनि हज़रत इब्राहिम खे पैट्रार करे था मञनि इसाक खे पैट्रार करे था मञनि यूस आलसा खे पैट्रार करे था मञनि हुनखे नबी नथा करे मञनि नबी सिर्फ़ु मूसा अल इस्लाम आहे हुन खां पोइ जा नबी आहिनि हज़रत सलैमान खे नबी नथा करे मञनि हज़रत दाऊद खे सलैमान नथा करे मञनि हुनखे रुगो बादशाह करे मञनि था त हिन असांजे क़ुर में आहे त हीअ नबी आहिनि नूह अलस्लाम नबी आहे इब्राहिम अल नबी आहे फलाणा फलाणा नबी आहिनि त पोइ मोहम्मद सलाहु जी उमत जेका आहे हुन इन खां पुछंदो त तोखे कीअं ख़बर पई त हीअ जेको नव हीउ नब जेको असां नबी हो त तौरात में त लिखियलु कोन्हे त को नबी हो ऐं हीअ त मञनि कोन था माण्हू ऐं पर न पर अल नूहाम चए थो त भई मुंहिंजी मुंहिंजा शायदि मोहम्मद सलाह जी उमत आहिनि इहा ॻाल्हि वरी कीअं थी आहे त इहा ॻाल्हि ईअं थी आहे यार या अलाह त तो पंहिंजो कलाम मोकिलियो अल सलाम जे हथां मोहम्मद मुस्वा सलाह ते तो मोकिलियो तुंहिंजो कलाम अलाह क़ुर मज़ीद तो मोकिलियो उन क़ुर मज़ीद में तो लिखी छॾियो लोह महफ़ूज़ में ऐं असां ताईं उहो पहुतो मोहम्मद मुसवा ऐं उन जे कंपेनियन उनजे तबा ताबहिन जे ज़बानी ऐं मसहफ़ में लिखियो पियो आहे तुंहिंजे त नुंहुं जेको आहे सो नबी आहे उनजी सूरत तूं ॾिनी आहे जंहिंजो नालो ई रखियो आहे तो नुंहुं हुनजो हूद अल इस्लाम जे सूरत में तो ज़िक्र कयो आहे ऐराफ़ में तो ज़िक्र कयो आहे हीउ ज़रो ज़िक्र कयो आहे असां हुन जा शाहिद आहियूं तुंहिंजो तूं सचो आहीं ऐं तुंहिंजो कलाम सचो आहे असांखे ख़बर आहे त इहो तो वटां आयो आहे इन करे असीं शाहिदी था ॾियूं त नूह अल इस्लाम जेको आहे नबी आहे अरे इस्लाम बराबरि तुंहिंजे तव्हांजी शाहिदी सही आहे इहो थींदो क़यामती ॾींहुं जेको आहे फ़ैसिलो नबीअनि जे मुतालिक़ ऐं इहा ॻाल्हि जेका नबीअनि जी पहुचंदी उहा ईअं थींदी अलाह मुना अला शादीको तोखे मोकिलियो वियो आहे मुताबिक़ इल्म मूजिब यानी इल्म जे हुकम सां इल्म सां ऐं आयो आहे वल मलाइकून ऐं मलायक जेके शादी वकफा शहीद आहे असीं मौक़ो ते कयूं था हाणे पढ़ंदासीं सुस्त अना में जेके नाला आहिनि नबीन अलाम जा हुन में यूनस यूनस अलाम जी ॻाल्हि करणी आहे मूंखे हींअर त उन में सभिनी नबीअ जा नाला पढ़ंदासीं इहो बरकत आहे असांजो मुंहिंजो उस्तादु ऐं मुंहिंजो मुर्शिद साईं मोहम्मद उस्मान पीज़ाद साहिबु उहो मूंखे कागज़ ते लिखी ॾिनो चए त हीअ कागज़ रख पंहिंजे खीसे में पाण वटि हीअ बरक हीअ बरक़त भरा नाला आहिनि पंहिंजे नबीअ अलाम जा ऐं उहो हुजतना अलाह इब्राहिम हुतां खां वठी आख़िर ताईं जेके त हुनजा नाला आहिनि उहे तमामु सुहिणा नाला उहो पंहिंजे सूरत अनाम अचनि हाणे सूरत अनाम में पंजहतरि नंबर आयत खां वठी इब्राहिम अल जो ज़िक्र अचे थो पोइ जेको वाक़ियो थिए थो त सिज पंहिंजो तारो आहे अलाह आहे या चंड जेको आहे सो अलाह आहे या पंहिंजो सिज जेको आहे सो अलाह आहे पोइ सॼी बि ॻाल्हियूं हज़रत इब्राहिम अल सां रद्द करे थो उहा ॻाल्हि घणी पंजहतरि नंबर आयत खां वठी उहा हले थी फुकर नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वलदर आसमान ऐं ज़मीननि जो मलकूत जेका बादशाह डोमिनियन हुई अलाह ताला हज़रत इब्राहिम खे ॾेखारी ईअं जीअं हज़रत मोहम्मद मुस्ाह खे महराज जे ज़माने में इस्रा जे ज़माने में सॼी अलाह ताला तालाजी सॼी काइनात ॾेखारी हुनखे ऐं मलखूत ॾेखारी हुनखे डोमिनियन ॾेखारी पंहिंजी बादशाह ॾेखारियईं अहिड़े नमूने सां सॼी ॻाल्हि या करे खां पोइ फरमाए थो पंहिंजो चौरासी आयत खां वठी पर तिलक हुजतना तिलक हुजतना आतैना हा इब्राहिम इहे असां हुजत ॾिनीसूं पंहिंजे हज़रत इब्राहिम असांखे आतै हा इब्राहिम अला क़ौम ई पंहिंजे क़ौम जे ते उनखे चई त कीअं ॾींदुसि अल अलाह मतिलबु त जिननि खां ऐं तव्हांजे बुतनि खां हिन खां वधीक मूंखे हक़ु आहे त अलाह खां ॾिजो सॼे हुजत ॾिसूं असां इब्राहिम अल खे हितां खां वठी आयतुनि नल नाला था अचनि रसूलनि जा तिलक हुज ना आतना हा इब्राहिम अला क़ौम क़ौम ई पसंदि ते हुजत ॾिसूं उहो दर्जा थी मन नाह जंहिंजा असां जहिड़ा दर्जा वधायासीं ओहिड़ा असांजी मर्ज़ी मुताबिक़ यानी जेके आहिनि पंज उल अज़म आहिनि रसूल नूह अल अल इस्लाम इस्लाम इब्राहिम हज़रत मूसा अल इस्लाम हज़रत ईसा अल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मतिलबु अज़म मिन रुसुल इन करे दर्जा जेके आहिनि तिलक रुसुलाद अलाबाद आहिनि हिकिड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत आहे पर ॿियो अलाह ताला ताले हंधि जेको फरमायो आहे सूरत बकर जे आख़िर में त असीं हुननि मंझि फ़र्क़ु कोन था करियूं माना सभिनी खे न बि मञूं था सभई अलाह ताला वटां आया आहिनि हिकिड़ो ई यूनिटी जो मैसेज खणी आया आहिनि अलाह हिकिड़ो आहे आख़िरत आहे ऐं पंहिंजो तौहीद आहे पंहिंजो हिसाब किताबु आहे ऐं पंहिंजो रसूल जो अचणु सही आहे सभई मैसेज उहे सभई आणनि था उन मामले में असीं फ़र्क़ु कोन था करियूं पर उन उनमें खे उल अज़म आहिनि तिलको रसुल में रसुल फदल न फतला बैदि हिकिड़नि खे ॿियनि ते एक्ज़ेल कयोसीं हिकिड़नि खे ॿियनि ते वधीक फज़ीलत ॾिनूं इहा अची थी वञे ॻाल्हि हुन पर हाणे खां हाणे खां पोइ फरमाए थो वहाबना लहू वहाबना इब्राहिम अल खे इब्राहिम अलामीमा इसाक़ूब ऐं असां हज़रत इब्राहिम खे इसाक ॾिनोसूं ऐं आख़ूब ॾिनोसूं कुलनि हदे न सभिनी खे हिदायत हाणे जेके लफ़्ज़ कुलनि कुलनि जेके लफ़्ज़ अचनि था उहे सभिनी सां लगु लागू था थियनि जॾहिं न रुॻो हुन सिट में जेके आहिनि उन आयत में जेके आहिनि पर हुनखां मतिलबु जेके बि मोकिलियाईं सभई हिदायत वारा आदम इब्राहिम अलाम हिदायत वारो नू अलाम हिदायत वारो इब्राहिम अलाम हिदायत वारो हर मोहम्मद मुस्ल ताईं सभई पिया जेके बि आहिनि से हिदायत वारा कुल्लन हद व नूहन हद नामिन क़बल ऐं हिनखां अॻु में नू अलाम खे बि असां हिदायत वारो मतिलबु सभिनी खे असां हिदायत जे हुनमि मुहित सभई आहिनि उन मंझि अची था वञनि व नूहन हद नामिन क़बल वमिन ज़ुरियत ई ऐं हुनजी ज़ुरियत यानी हज़रत इब्राहिम अल जी ज़ूरत हुनजो जेको पोयां जेके आहिनि हुनजा पोयर या हज़रत नू अलाम जा पोयर ॿिन्ही माना करे सघंदी दाऊद व सलेमान हाणे नाला आहिनि अहिड़े नमूने सां जो हुन जेका रम्ज़ आहे मतिलबु त क्रोनोलॉजिकल ऑडर में नाला न आहिनि दाऊद आहे पहिरियों हुनजो पुटु सुलमान ॿई बादशाह आहिनि व अयूब व यूसुफ़ हे यूसुफ़ ऐं अयूब अल इस्लाम ॿई सब्र वारा आहिनि उहा मूसा उहा हारून ॿई फज़लत वारा साहिबु कदा लिख नज़िल मोहसिनीन आहे सभई अहसान करण वारा आहिनि पोइ हीअ वञी सिट में जेके आयत में अची विया या सभई नबी जेके आहिनि से मोहसिनीन आहिनि सभई अहसान करण वारा आहिनि उहा ज़खर इहा उहा यकु आहे हीअ पीउ आहे हू पुटु आहे ज़खर इहा पीउ आहे यख इहा पुटु आहे उहा ईसा उहा इलियास ईसा अल इस्लाम ऐं इलियास अल इस्लाम ॿिन्ही खे मथे खयो अलाह ताला रफ़ाना त इहे सभई चारई जेके आहिनि से कुल मिन आहिनि त इहे चारई बि सालिया आहिनि पर सभई नबी जेके आहिनि अलहम इस्लाम सभु सवालिया आहिनि सालहीन मुंहिंजा आहिनि व इस्माल व यस व यूनूस व लूता वरी बि चार ई आहिनि उन मां इस्माहील इस्लाम जेको इब्राहिम इस्लाम जो आहे भई यसा जेको आहे ऐं पोइ यूनूस जेको आहे मथी जो लूथ जेको आहे भाइठियो आहे इब्राहिम जो त हे मतिलबु त हे चारई अल आलमीन सभिनी नबियनि खे ऐं सभिनी ख़ुशूसनि हिननि खे सभिनी खे असां फज़ीलत ॾिनीसूं सॼे जहाननि ते हे जेके नबी हुआ उन्हनि ते या जेके ग़ैर नबी हुआ उन्हनि ते उमतूं जेके हुयूं उन्हनि ते असां हिननि खे फज़ीलत ॾिनीसूं सभिनी खे वमेन आबा ऐं उन्हनि जे पीरनि खे असां चूंडियोसीं त मतिलबु हिन में जेके नबियनि जा पीर आहिनि हज़रत इब्राहिम अल जो पीउ जेको आज़र आहे या के चवंदा चाचो हो या छा हो उहो उन उहो उनजे मुतलिक़ जेको आहे सो आयो त उहो काफ़र थी मरी वियो हलियो हज़रत नूह अल जो पुटु जेको आहे सो काफ़र थी मरी वियो हलियो पर बाक़ी ॿियनि जा जेके जिन खे काफ़र कुफर में न मुआ त उन्हनि खे अलाह ताला जेको आहे जो हिदायत ॾिनो वमिन आबा उन्हनि जा पीअर इन्हनि सभिनि नबियनि जा पीर वसूरियाति हुम ऐं हुननि जा हुननि जो बिज हुननि जा पोयार जेके आहिनि ऐं वख़वान हुननि जा भाउर भाड़ ज़रूरी न आहे त पैगम्बर ई हुजनि पर भाउ भाड़ि हिदायत वारा हुजनि हुन जा ॿाहिरि पैगम्बर बि थी सघनि था जीअं हज़रत याखूब अल जॾहिं <clears throat> पंहिंजो नबी हो हिकिड़े पासे त हुनजो भाउ हज़रत इसाऊ जेको हुओ उहो नबी हो पंहिंजे इलाइक़े में वियो हलियो पंहिंजे हज़रत याकूबल सां वियो हलियो हारान जी तरफ़ ॿावीह साल उते हो त हिते पोइ हिते हज़रत इसाऊ जेको आहे न बि हो हिन सेंस में पर हीअ पोइ वरी हुनजे ख़िलाफ़ु आहिनि घणा तौरात वारा यूदी जेके आहिनि सो बहरहाल पोइ फरमाए थो न में असां हुननि खे चूंडियोसूं मुश्तबा इजता चूंडियोसूं असां हुननि सभिनी खे वहादाई न होम ऐं सभिनी खे असां हिदायत हिला सुरातिन मुस्तक़ीम सिधे रस्ते ते असां हुन सभिनी खे हिदायत कईसूं ज़ालिक हुदल्ला यहदी बि मई या अहिड़ी क़िस्म जी हिदायत आहे जेका अलाह ताला जंहिंखे चाहे पंहिंजे ॿारनि वञा तंहिंखे अहिड़ी क़िस्म जी हिदायत ॾिए थो भलो अशरकू लाहबित मां कानू या मलू पर जेकॾहिं हुननि मज़ा को शिरक करण वारो हूंदो हुनजे औलाद मां हुनजे जे पेरनि वजा हुनजे ॿाहिरनि मजा त पोइ उन्हनि जा सभु अमल जेके आहिनि ज़ाहिर थी वेंदा हलिया उहा उलाय कल आतनाउल किताब इहे उहे हुआ नबी जिन खे असां किताब मोकिलियोसूं यानी उनखे मसफ़ साइफ़ा मोकिलियासीं उन्हनि खे अकामात मोकिलियासीं लिखतूं मोकिलियूं लिखतुनि जो मतिलबु आहे त हुकुम आकाम त हीअं करियो हीअं करियो पोइ भले पोइ ज़बानी हुजनि या लिखत में हुजनि उहो किताबु चइबो हुनखे हुकुम आहे हिकमत मोकिलियोसूं विज़डम मोकिलियूं यानी शरीयत मोकिले सूं जी उन्हनि जी सुनत जेको आहे उन नबियनि जी रसूल पाक साथ असांजे उहो हिकमत हिन सेंस में व नबूत ऐं सभिनी खे नबूत कनि खे ॾीसूं हिक ॾिनूं लुकमान हकीम था चऊं त नबी आहे या नाहे अला खे ख़बर आहे उहो यकफुर बि हा हा ओला फ़क़ति वकल ना बि हा क़ौमल लहसू बि हा बि काफ़री ऐं पोइ जेकॾहिं कुफ कंदा हुआ माण्हू हुन जो को मखे वारा त पोइ मुखर कया अथऊं हुननि लाइ ॿिया माण्हू जेके न हूंदा हुआ हुन जो इनकार कंदड़ मतिलबु त ॿिया असां चूंडे छॾिया जेके मखे वारा नथा मञनि त असीं मदीने वारनि खे चूं बि आया असां उहे हुननि जे लाइ कोन थींदा या सूरत मोहम्मद में बि आई ॻाल्हि ॿियनि हंधि बि मतिलबु त जेको क़ौम हिन वक़्तु नथी मञे त पोइ वरी ॿी क़ौम असां आणींदासूं पोइ को ज़ माण्हू जो वरी फारस वारा मुस्लमान थिया को माण्हू आहियो जो तुर्क मुस्लमान थिया को माण्हू आहियो जो हिंद सिंध जा माण्हू जेके आहिनि मुस्लमान थिया कोई माण्हू आहियो जो इंडोनेशिया चाइना सभु माण्हू मुस्लमान थिया त मतिलबु ईअं इस्लाम जेको आहे सो ॿियूं क़ौमूं ईंदियूं वयूं जो सूरत जुमे मंझि बि आयो त जेके अञा तव्हां सां शामिलु न थिया आहिनि उहे पोइ ईंदा तंहिंजो अहिड़े क़िस्म जी अहकामात अची विया उहा आतिना किताबतुर फ़क़ति वकल न बिहाफ़रीन पर जेकॾहिं ही جيڪي आहिनि क़ुरैशी जेके आहिनि जेके मके जा नथा मञनि तोखे अबू जहल वारा पंहिंजो अबू लहब वारा वलीद बिन वग़ैरह वारा त पोइ अहिड़ी ख़ैर आहे असीं ॿी क़ौम आणींदासूं जेका ईमान आणींदी ۽ उहे هنن जहिड़ा कोन हूंदा हाणे इहा ॻाल्हि तमामु अहम आहे त इहे सभई हिदायत वारा हुआ ऐं इन्हनि जे हिदायत ते तूं हल ए नबी पाक सलाहु रसम उन्हनि जी हिदायत जी इक़्तदा कर उन्हनि जे मतिलबु जीअं हुननि कयो आहे तीअं तूं कर त नबी सभई साॻिया नमूना मतिलबु हलाल जेको आहे सो हलाल आहे सभिनी वटि जेको हराम आहे सो हराम आहे जेको तयब आहे सो तयब आहे जेको रजिस आहे जेको नजिस आहे उहो उहो रजिस सभिनी नबियनि वटि आहे ऐं अलाह हिकिड़ो आहे उहो सभिनी नबियुनि वटि आहे अलाह में शिरक नाहिकु करूं उहो सभिनी नबियुनि वटि आहे पंहिंजी जेको बि आख़िरत आहे ऐं हिसाब किताबु आहे उहो सभिनी नबियुनि वटि इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि त उनजी जी हिदायत तूं हल अख़लाक मां माशिरो ई उहो सुनत जेको आहे नबी जो उहो उन ते तूं हल कुल्ला असुम अल अज अजरा इन उहा इलाह ज़िखरा लिल आलमीन इन्हनि खे तूं चओ त आऊं को तव्हांखां अजुर कोन थो वठां त मूंखे पैसा ॾियो को मूंखे फलाण करियो आऊं त मुफ़्त में ई ॾियां थो अलाह ताला जो कलाम आहे ऐं पंहिंजो हीउ ज़िक्र आहे